la pandemio vecis solidaritzon. Kiel recomendi al homo kiu ne havas heimon, che li restu heime? Kiel consili che li ofte lavu la manoin kai uzu alkoholon, se li ne disponas pri lav pelvo, aquo, kai sapo? Kiel li changiu sia investoin se li appena havas vestoin. Tiai instruoi de la monda san organizo ne validas por sen reimuloi. Existas dudec quar mil sen reimai homoi sur strate vagantai nur en la urbego San Paulo, la plei granda cae ricia urbo en Brasilo mese de la pandemio de covim decnao, ili estas la plei endangerigitai inter ciui homoi. Ili povus esti amasse mortigitai. Tamen, en tiu granda urbo vecigis solidarezzo. Privatuloi creis proiecton sub la titolo Isolitae ni estas pli fortai, cae la movadon consulteioi surstrate. strate. En gi, dudec quin skipoi de plur facae voluntuloi proponas assistadon al surstratuloi, stratuloi con appogo de la san servo de la municipo. Curatsistoi, flegistoi, psicologoi cae san assistantoi entute pli ol quincent agantoi estras la tutan laboron quardec o chiara catolica pastro. Oni al parola miseruloin sur strate cae conducas ilin al consulteioi cae hospitaloi ciam necese. En tute relative ne multae mortis cae pli ol nautcent homoi estis en hospitaligitai. Neniu mortis sur strate en tute estis faritai gis nun cent tridec mil contactoi cae centoi estis confirmitai ciel infectitai. Diagnosai testoi estis ofte faritai surstrate ocase de la unua al parolo. Privatai entreprenoi helpis tiel che entute estis ricevitai pli ol cent dudec mil realoi por la agado. Po quincent homoi ricevis nutrajoin en ciu tago. Ducent dec nau mil homoi ricevis helpon. Cent tridec unu mil homoi estis sur strate. Dudec quin mil pladoi estis transdonitai. Dec ses mil bus mascoi estis disdonitai. Decsep mil higien ensembloi estis disponicitai. Bela aplaudinda laboro, sed vera definitiva aplaudo sonos nur tiam ciam tia agado ne plu estos necessa, ciam ne plu trovigios miseruloi sur strate. Por tio, crom solidarezzo, brasilanoi besonas sagiaen politicoin por educado, san servoi cae economio, char estas homoi cun homoi.